بسم الله الرحمن الرحيم ان شاء الله هتبقى كل مجلس نخلص فيه 20 حديث لان المفروض اننا هنبتدي يوم السبت مساء مش كده يبقى احنا عندنا ما يقرب من 15 مجلس والحديث الحديث 300 يبقى معناه كل مجلس 20 حديث مع التعليق حتى نستكمل فان شاء الله نخلص 20 حديث sudah jelaskan ini ke hukumnya sangat salah Bagaimana saya tahu lihat tahu dasar. Bagaimana ya Uli kan istilah. Pada misi misi misi nanti kan, insyaallah beliau akan cuba menjadikan setiap sekali kelas kita akan cuba baca dulu hadis. Jadi dalam tempoh sampai ke tujuh hari bulan ini insyaAllah dapat khatam mengenai semua hadis Nabi dalam kitab ini Bismillah dan uh, insyaAllah pada ini kita akan cukup dapatkan beberapa hadis berserta dengan taklikan dari beliau sedikit pelayan dari beliau itu dia kata pada ikut beliau sampai sungguh pun dia selalu berkau tuan-tuan dan satu dia dapat dan dia berusaha dan saya tambah sikit tadi sebelum solat tadi kalau dia tu syuruh minta kepada saya kalau boleh dia ya diterjemahkan setiap kali supaya dapat ada orang yang tak boleh bahasa Arab supaya dia dapat juga datang dan dapat menghadiri. Jadi tuan-tuan bersebabkan banyak tengah hari ini atau permintaan Syekh Uzi sendiri akan diterjemahkan setiap talikan dan juga merayan daripada وفي ستة أحاديث قرأناها بلا تعليق هنعيدها كويس يعني بعد ما ننتهي الحديث العشرين نرجع نجيب الستة أحاديث الأولى لأننا قرأناهم بلا تعليق واضح؟ عشان يعني نعمل لنا خطة عمل اللي عارفين احنا ماشيين واضح؟ Allah beliau akan uh, memastikan setiap hadis akan dibaca dalam tempoh uh, setiap setengah hari 20 hadis Bismillah Subhanallah بسم الله الرحمن الرحيم من كتاب جمع النهاية في بدء الخير والغاية للإمام المحدث الورع سيدي أبي نمر رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه إجراء مصنفاته وشرحها في الدارين الأمين الحديث التاسع عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهي له صدقة أي أن النفقة على الأهل إن كانت لوجه الله قياما بحقهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يضيع من كانت له صدقة فريضة والصدقة الفريضة تسبق الصدقة النافلة بسبعين درجة فما ينفق على أهله إن أنفق جنيها أو رنجت واحد رنجت ماليزي على أهله يساوي سبعين إذا أنفقه صدقة لماذا؟ لأن النفق على الأهل عليه واجبا والصدقة في حقه نافلة وفرق بين الواجب والنافلة سبعين مرة ولذا يجب على الإنسان ألا يبخل على أهله وألا يضيعه وأن يكفيه مهنته وأن يحتسب ذلك على الله فيكون له ثوابا عظيما عند الله يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين يسألونك ماذا ينفقون أي صدقة قل العفو أي ما زاد عن حاجتك وحاجة أولادك ومرتب عليك نفقتك والله تعالى أعلم Ini dari rahmat Allah SWT Hadis yang bersembilan ini Menyatakan bahawa seorang yang memberikan nafkah ke atas keluarganya Maka dia akan mendapat pahala sedekah Bahkan uh, pahala yang diterimanya lebih besar daripada sedekah yang biasa kerana uh, memberikan infak ke atas keluarga, memberikan nafkah ke atas keluarga adalah wajib dan uh, pemberian yang wajib akan melebihi pemberian yang sudah sebanyak 70 kali pemberian lebih daripada lebih bagus daripada 70 kali sedekah yang sudah dan para hadirin berhormat Allah berkata tidak sepatutnya tidak sepatutnya bagaimana ahli keluarga atau keluarga uh, merusakkan ahli keluarga ni isteri dan anak-anaknya dan dia tidak dibakhi untuk mengeluarkan wangnya kepada ahli keluarga kerana memberikan aa, uh, nafkah atas keluarga adalah wajib dan orang yang mengeluarkan wangnya untuk memberikan nafkah atas keluarganya dia akan menerima pahala yang الصعب يسر الله سبحانه وتعالى قال البخاري رحمه الله في إسناده معلقة بصفه الجزم وتعليقات البخاري بصفه الجزم تكون ثابتة عنده أو رواها في أماكن أخرى بأسانيدها الخاصة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من يريد الله به خيرا الترقيق في الدين وإنما العلم بالتعلم والإرادة هنا المقصود بها هو التوفيق الذي وفقه الله لعبده يوم قدر عليه التوفيق والتخلي أي من سبق له التوفيق بعلم الله وفقه في حال الدنيا في أن يبقى هذا الدين ويفهمه ويتعلمه ويعلمه ويعمل به فإن أقامك الله وفعل بما الله أراد لك التوفيق فاستحمد الله والتصرف على أسراره والمقصود الفقه هنا في الدين أي يفهمه أمور الدين فهم علم وعمل ونور وهداية وإرشاد وليس المقصود به الفقه بالمعنى المصطلح دين وهو العلم بالأعمال بالأحكام الشرعية العملية لكن المقصود بالفقه في الدين أي مطلق الدين الديانة أن يرزق حسن النية أن يرزق العمل الصالح أن يرزق العمل الصحيح على سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يفهم ذلك وأن يفهم الناس ذلك وأن يقوم بفعل ذلك وأن يثبت على ذلك من يلقى فإن كان على ذي الحالة فعلى فقد أراد له به الخير والخير وخير العاقبة وخير الدنيا أيضا خير العاقبة أن يكون من أهل الجنة في الآخرة وخير الدنيا ألا يعيش في ضلال Jadi dirahmati Allah Subhanahu Wataala hadis yang seperti ini Alimah Ibn Qari Rasulullah Taala meriwayatkan uh, eh, secara tanpa mendatangkan sadar di antara Alimah Ibn Qari sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekali itu Alimah Ibn Qari mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabda dan uh, tindakan Alimah Ibn Qari ini uh, sebenarnya sekiranya dikaji Alimah Ibn Qari mendatangkan hadis ini pada pada bahagian yang lain dengan mendatangkan sanad maka setiap hadis yang dinamakan sebagai hadis muqaddah Imam Bukhari hadis yang tidak mendatangkan sanad untuk Imam Bukhari semuanya sebenarnya memiliki sanad yang disambung sampai kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang disebut ini Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam uh, menyatakan sesuatu yang Allah telah bangunkan pada sesiapa yang Allah mahu memberikan taufik kepada dia semenjak daripada sebelum dia wujud lagi sekiranya Allah mahu berkehendak untuk memberikan kebaikan bagi seseorang maka Allah akan mentakdirkan semenjak daripada azali lagi bahawa dia akan memberi kamu maka bagi siapa yang mendapati bahawa dirinya berada dalam uh, semangat dan juga berada dalam keadaan mahu dari agama maka berterima kasih kepada Allah dan teruskanlah berada pada kata tersebut kerana itu tandanya Allah mahukan padanya akan kebaikan dan semua dia akan baik di dunia dan juga akan dapat kebaikan di akhirat dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan maksud uh, maksud mufaqih fiddin maksud orang itu akan diberikan kefahaman dalam agama maksudnya dia akan diberikan kefahaman dalam ilmu-ilmu agama Islam. Bukanlah maksud uh, ilmu fiqh semata-mata, bahkan semua ilmu yang berkait dengan agama Islam. البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا نطلب به علما سهل الله له طريقا الى الجنه من سلك طريقا نطلب به علما دل على مطلوب أن تسلك سبل العلم وسلوك طلب العلم هو الأخذ بالأسباب والوسائل التي بها تتعلم فدل على أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد فلا بد أن تسلك ما يوصلك إلى مقصدك فإن كان المقصد مطلوب فالوسيلة مطلوبة بنفس درجة هذا المقصد فإن كان هذا المقصد واجبا فالوسيلة واجبة وإن كان المقصد مستحبا التفسير والمستحبات ولذا هناك قاعدة في قواعد الفقه تقول أن الوسائل تأخذ حكم المقاصد من سلك طريقا يطلب به علما وعلما هنا أنكره حتى يبين أنه علم التنكير أحيانا يقصد به العموم وأحيانا يقصد به التعظيم ويبدو هنا أنه يقصد به التعظيم لأنه ليس كل علم نافع الوصية ولكن هناك من العلوم النافعة للوصية فيكون التفكير هنا للتعظيم وليس للتعميم ويكون علما نافعا كأن هناك صفة مقدرة معلومة أنه لابد أن يكون علم نافع ولو كان من علوم الدنيا ولكن نافع للناس ونيته فيه لخدمة الناس ولتيسير حياتهم حتى يعودوا وراءه كان علما ولا يشترط أن يكون علما من علوم الدين فقط وعلوم الدين طبعا معلومة أنها داخلة فيه بالأولوية ولكن لا يصلح الدين إلا بصلاح الدنيا فكل علم يصلح الدنيا وييسرها داخل في هذا الموضوع ولكن لابد من النية أن يكون علما نافعا أي موصلا إلى الله والعلم النافع والعلم الذي يكون موصلا إلى خشية الله عز لا للوصول إلى منصب أو جاه أو دنيا ولكن للوصول إلى رضا هذا هو العلم النافع الذي كان يصوم النبي وكان يستعيذ من علم لا ينفع ويستعيذ من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشفع لا يسمع فدل أن هناك علم ينفع وعلم لا ينفع وكأنه هنا قال من سلك طريقا تبي علما نافعا لأن من استعاذ من علم الذي لا ينفع فدل على أن هذا العلم فعلا وليس مطلقا فالتنكير هنا على غير ذاته من العموم بل يراد به ما زال هو رسول الله وما زالت روحانيته رحمة للعالمين حتى يبعث الله الخلائق أجمعين ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم بروحانيته قاسم والله يعطي قاسم برحمة الله لأسباب الوجود ولأسباب الإمداد حتى يستمر الوجود وقاسم أيضا لأسباب البداية فقال له إنك لتهدي إلى صراط مستقيم فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الواسطة لوصول الإمداد والإسعاد إلى إلى الأكوان جميعا سواء هذه الأكوان تكون في عالم الملك أو في عالم الملكوت أو في عالم الجبروت وعالم الملك هو العالم المحسوس وعالم الملكوت هو العالم غير المرئي كعالم الملائكة والجن وغير ذلك وعالم الجبروت وهو عالم الإرادة حيث أن إرادة الله إذا تعلقت بمعلوم معلوم يراد إيجاده أرسل إليها روحانية ويريد يخرجها من العلم القديم المعلوم إلى الوجود ولولا أن الإنسان ما خرجت إلى الوجود ولذا هو القاصد يقسم باستمرار خارج عن دائرة الزمان قاسم لم أقل أقسم قال قاسم لأنه لو قال أقسم لدل على أنه حال حياته لكن لما قال القاسم دل على أن أن هذه الصفة متأصلة في غير مرتبطة بزمان لأن اسم الفعل أدب خارج عن الزمان وخارج عن المكان ولكن عندما قال والله يعطي جاء بفعل مضارع في إعطاء الله لتجدد نعم الله فقسمته مستمرة مع تجدد نعم الله والله يعطي لبيان التجدد تجدد نزول النعم ولك أن تعلم هذه القسمة في التشهد الذي تقرأه في الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد وسبب التشهد في عبارة أنه عندما كلم الله عند سدرة المنتهى أو ما بعد سدرة المنتهى قال التحيات لله والصلوات والطيبات لله هكذا حي ربه في موضع لم يصله ملك ولا نبي قبله ولم يصله مخلوق غيره فماذا رد الله عليه قال له السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته فنزل عليه السلام كله فقال واخذه وقسمه قال السلام علينا وعلى عباد الله فالله يعطيه وهو يقسم صلى الله عليه وسلم هكذا النبي صلى الله عليه وسلم قاسم بكل خير فهو صلى الله عليه وسلم الواسطة للهداية والواسطة للرزق والواسطة للصلاح والتقوى والواسطة كما أنه الواسطة في الوحي والواسطة لوصول القرآن فلولا الواسطة لذهب كما قيل الموصول لولا واسطة قلب النبي ما نزل القرآن أنزلناه على قلبك لتكون من المنذرين ولو نزل القرآن على جبل مسقط فلولا واسطة قلب النبي ما نزلت ولولا لسان النبي ما تيسر القرآن فإنما يسرناه بلسانه فلولا واسطة النبي في كل خير ما وصل هذا الخير ولم يكن أصلا هناك أحد يصل إليه الخير لأنه لولا إرساله إلى المعلوم المعلوم إرادة إيجابه ما خرج من عالم الوجود هذا كله سر كما قصده dan mengikuti Allah Subhanahu Wataala. Hadis yang ketiga ini ada pun ucapan Nabi Muhammadulillah Muhammadul Muhammadulbihi telah kita bincangkan pada hadis yang sebelum. Ada pun sabda Nabi Muhammad Rasulullah Yahudi. Sesungguhnya saya ini tidak dilakukan adalah yang adalah orang yang memberikan, orang yang mengagih-agihkan dan Allah Subhanahu Wataala memberi. Menunjukkan bahawa sebenarnya Nabi adalah insan yang telah membahagikan kebaikan dan membahagikan semua rahmat untuk seluruh alam. Kalimah Qasim yang bermaksud orang yang memberikan, orang yang mengagih-agihkan menunjukkan bahawa Nabi SAW adalah eh, insan yang telah mengagih-agihkan kebaikan dan rahmat kepada seluruh alam bermula daripada awal kejadian Rasulullah SAW kepada alam kerohanian baginda sebelum penciptaan Nabi Adam AS lagi dan berterusan sampailah uh, pada selepas zaman kewafatan bagi Rasul SAW. Ini kerana Nabi SAW menggunakan kalimah Qasim yang bermaksud saya adalah orang yang memberikan, yang menunjukkan bahawa sifat uh, mengagih-agihkan uh, kebaikan dan rahmat ini akan terus berterusan pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bermula daripada zaman kejadian Rasulullah pada awal sampailah sekalipun selepas wafatan Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebenarnya para hadirin yang dirahmati Allah bukti bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah uh, seorang rasul yang begitu uh, memberi kebahagiaan kebaikan begitu jelas sumpah di dalam tahiyat yang kita baca setiap kali solat. Ini sebenarnya adalah uh, asal daripada sewaktu Nabi SAW uh, dibawa naik ke langit untuk menerima kepaduan salat pada malam Mi'raj. Maka ketika Nabi sampai di satu lokasi yang tidak pernah dijejaki oleh mana-mana makhluk Allah Subhanahu Wataala, maka Nabi SAW telah menguji dan menguji Allah di situ dengan menyatakan التحيات لله والصلوات والصلوات والطيبات لله segala eh, penghormatan kepada diri Allah segala puji-pujian dan kebaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala berfirman assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Allah Taala berfirman kepada Nabi Rasul sallallahu alaihi salam sejahtera buat wahai nabi dan rahmat Allah serta keberkatan Allah adalah buatmu wahai Nabi. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu uh, terpapar pada pribadi baginda yang gemar mengakhirkan kebaikan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala baginda terus bersabda ketika itu assalamu alayna wa ala ibadillah salihin salam salam sejahtera daripada Allah untuk kami dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW benar-benar bersifat dengan sifat gemar menghargihkan kebaikan dan rahmat Allah kepada makhluk Allah yang lain. Dalam masa yang sama, para hadir dan rahmat Allah subhanahu wa taala bagi Nabi SAW adalah penghubung di antara kita dengan Allah SWT. Kalau bukan kerana lisan Nabi, akan mampu kita membaca Kalau bukan kerana hati bagi Nabi tak akan mampu kita membaca Al-Quran pada hari ini. Bukankah Al-Quran sekiranya diturunkan ke atas bukit akan pucat bukit tersebut? Maka ini menunjukkan bahawa hati bagi Nabi adalah hati yang khusus yang dapat menanggung kehebatan Al-Quran maka melalui hati Nabi dan lisan Nabi inilah dapat dimudahkan Al-Quran sehingga dapat kita baca dengan mudah pada ini. ثم قال في آخر الحديث ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضر من حتى يأتي أمر الله هذا دليل على أن الأمة في مجموعها معصومة وفي أفرادها غير معصومة فأمة النبي صلى الله عليه وسلم لا تبني على ضلالة أبدا حتى يوم القيامة فهي معصومة عن الوقوع في الضلال بالإجماع ولكن قد يخطئ بعض أفرادها وقد يعصي بعض أفرادها لكن في مجموعها معصومة فلا تجتمع على ضلالة أبدا وهذا من خصائص أمة حبيبنا المصطفى والتي من أجل هذه الخصيصة لا تحتاج لنبي بعد نبي صلى الله عليه وسلم. حديث hadis ya jika dihuni ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من ظلمهم حتى يأتي أمر الله Sesungguhnya umat ini akan berputusan berada di atas perintah keputusan Allah Tidak akan ada mereka itu diberikan mudarat Tidak akan ada sesuatu pun yang dapat mudaratkan mereka sehingga datang perintah Allah Ini menunjukkan bahawa umat Islam secara keseluruhannya terpelihara daripada melakukan uh, dosa Walaupun begitu, individu dalam umat ini tidaklah maksud mereka boleh melakukan dosa Namun kesepakatan umat Islam terpelihara daripada sebarang dosa. Maka umat Islam tidak akan bersepakat di dalam perkara-perkara yang membawa keburukan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini merupakan di antara khususiat uh, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sekiranya umat Nabi Muhammad ini bersepakat di atas satu perkara maka itu menunjukkan bahawa perkara itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana selepas kewafatan baginda Rasul tidak ada lagi Nabi selepas baginda Rasul maka di antara keistimewaan umat ini persepakatan mereka adalah tanda ia adalah satu kebenaran عن أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حمد الله وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقام هذا حتى الجنة والنار فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك قالت أسماء فتنه المسيح الدجال يقال ما علمك بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن لا أدري أيهما أيهما قالت أسماء فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والبينات الإسلام واتبعناه هو محمد ثلاثة فيقال لهم صالحا قد علمنا إن كنت ممكنا به وأما المنافق أو المرتاب لا أدري أي ذلك قالت أسماء فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت هذا الحديث فيه كرامة كبيرة لنبينا صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حدث له بعد أن قال في صلاة الكسوف فصلى صلاة الكسوف صلاة طويلة وفي أثناء هذه الصلاة كشف الله له عن أمور كثيرة في قبلته رآها صلى الله عليه وسلم رضي العين فأثنى حمد الله وأثنى عليه في خطبته ودل على أن الخطبة يسمى فيها تبدأ بالحمد والثناء على الله ثم قال ما من شيء لم أكن أريده إلا رأيته في مقام هذا حتى الجنة فدل على أن قدرة الله سبحانه وتعالى فوق الأماكن والأزمنة فالله له أن النقل والأزمنة ورد الأماكن النبي بيده ما شاء في قبلته دون أن يتحرك من مكانه صلى الله عليه وسلم فيكشف له عن كل شيء حتى أنه يرى الجنة في قبلته ويرى النار في قبلته وأن الله أعلمه علوم كثيرة وأنه أمر بإبلاغ بعضها ولم يؤمر بإبلاغها كلها فأوحى إلي فأوحي إلي يعني أعلمه الله في هذه الحالة أنكم تفتنون في قبوركم وهذا دليل على سؤال القبر سؤال القبر الذي أنكره كثير من بعض المبتدعة من طوائف المسلمين أنكروا سؤال القبر وهذا الحديث رواه الإمام المسلم في صحيحه وهو يدل على وجود فتنة القبر وهو السؤال القبر فأوحي إلي أن تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك قالت أسماء الشك النظارة من فتنة المسيح الدجال يعني تفتنون في قبوركم مثل فتنة المسيح الدجال أو قريبا من فتنة المسيح الدجال يعني هي قالت أحد والشك قضاء وهذا يدلك على تحري الصحابة في أن يؤدوا الحديث بنفس لفظه لأن المعنى واحد لكن بالرغم من ذلك هو يريد أن يتحرى اللفظ النبوي الشريف ببركته تفضل حديث رحمة الله سبحانه وتعالى di dalam hadis ini hadis yang kita dengar sebentar tadi berlaku hakikatnya berlaku selepas selesai Nabi SAW uh, melakukan salat berjemaah bersama dengan para sahabat iaitu sembahyang sunat dan hanum matahari dan Nabi SAW selepas selesai salat sunat dan Nabi telah memuji Allah dan telah uh, mengucapkan uh, bertahmid dan memuji-muji Allah SWT dan ini menunjukkan bahawa khutbah dimulakan dengan Alhamdulillah dan memudahkan dengan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala sewaktu Nabi sedang mendirikan solat sudah gerhana matahari, Allah telah memamerkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syurga dan neraka. Ini menunjukkan bahawa Allah sendiri tidak terikat dengan masa dan juga tempat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mampu menjadikan syurga dan neraka diperlihatkan di tempat kiblat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan para hadirin yang dirahmati Allah, hadis ini juga menunjukkan bahawa soal-soal eh, uh, dalam kubur, soalan kubur adalah satu perkara yang benar dan dan persoalan persoalan yang dipersoalkan dalam kubur ada juga di kalangan umat Islam yang sesat mengingkari uh, perkara ini sedangkan hadis yang menceritakan bahawa ada soalan-soalan di dalam kubur diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari sendiri dalam kitab sahih. Rajin yang berkata Allah Subhanahu Wa uh, ketika yang berbunyi Misla au qariban la adri ayyazalika qala asma' bi fitnati masih dajjal. Ini adalah sebenarnya merupakan ketidakpastian uh, perawi hadis ini sama ada Sayyidatuna Asma uh, eh, menyatakan Qariban min fitnatil Masih Dajjal ataupun Sayyidatuna Asma radhiyallahu ta'ala anha menyatakan misla fitnatil Masih Dajjal. Jadi oleh kerana tidak pasti ini didatangkan kedua-dua kemungkinan ini dan ini menunjukkan betapa orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu berhati-hati di dalam menukilkan sabdaan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. يقول فأما المؤمن أو الموقن أيضا الشك هنا من الراوي النبي قال لفظا واحدا قال المؤمن أو قال المؤمن لكن الشك من الراوي لا أدري أيهما قالت أسماء فيقول هو محمد أي أن الله صلى الله عليه وسلم في قبر في القبر يسأل المقبور يرد له روحه ويرسل إليه ملائكة يسألونه فيقول ما علمك بهذا الرجل وكأن النبي يتمثل له في القبر فيراه ثم يشار إليه ويقال ما تقول في هذا الرجل وهذا اسم إشارة للمولود وكأن النبي يظهر للمقبور داخل قبره وأن صورته لا تحجب بإيه بالتراب ولا بالأحجار والقدرة صالحة لذلك وهذا أيضا يدل على أن النبي ممكن أن يرى في أماكن متعددة في وقت واحد والقدرة صالحة لذلك لأن قد يكون في لحظة واحدة مئات بل آلاف المقبورين يسألون عن هذا الرجل والنبي يظهر بهذا وذاك وذاك وذاك في وقت واحد وهو تبع بقدرة الله عز وجل فالله قادر على ذلك كما أنه النبي يقول من رآني في المنام فقد رآني حقا فربما في ليلة واحدة يرى أن يرى أن مئات المسلمين النبي في المنام في ليلة واحدة في لحظة واحدة فإذا كان في المنام يحدث ذلك فكذلك في القبر يحدث ذلك ولا داعي لإعمال العقل مع القدرة فالقدرة صالحة لأن القدرة فوق العقل ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يظهر والذي لم يعرف النبي ولم يلاقيه ولكن كان مؤمنا به أول ما يرى سورة النبي يرى فيه النبوة يقول هو محمد مباشرة بسبب سبق علمه وسبق إيمانه وسبق حبه لله يلهم بالتوفيق إن كان موفقا في الدنيا يلهم ولو لم يسبق له رؤيته ولذا استحب العلماء أن يقرأ صفة النبي وخلقة النبي وكيف كان لون بشرته لون شعره قوامه قلبه هيئته حتى تتعلم في الناس فلا يختلط عليك الامر ان كنت عالما به ولكن على اي حال الموفق الموقن المؤمن يلهم الصواب مباشره مجرد سوره النبي في قبره يقول هو محمد كانه راه كثيرا فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه واتبعناه هو محمد هو محمد هو محمد تأكيد على أنه متأكد من بيانه فالتكرار دليل على تأكد المؤمن من إيقانه وتأكد المؤمن من إيمانه فنسأل الله أن يحسن اخواتنا فيقال له وقد نجح في هذا الاختبار الذي يدل فتنة نم صالحا فيصير قبره روضة نم صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا به يبقى هذا علم للملائكة وليس علم لله متجدد ولا علم الله لا يتجدد علم الملائكة الذين سألوا سألوه أو أن الله أراد أن يقيم علم حجة لا علم إنشاء لنفسه فالله يعلم يبقى إما قامت حجة له وبرهان أو أن الذين قالوا قد علمنا هم الملائكة الذين سألوا فتحتمل هذا وتحتمل هذا يكون علم حكم من الله بالطبع حكم له لا علم إنشاء بحيث أنه اسمه أهلا ولا لا محل إلا هو تفضل Nah, ini memang Allah Subhanahu Wa Taala ucapan uh, seterusnya Fa'amal mu'min wa awil mu'min Ini juga adalah tidak pastian Rawi sama ada Sayyidah Kuda Asma berkata فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدُ رَسُولُ Rasulullah". Ataupun Sayyidah Kuda Asma berkata فَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَيَقُولُ هُوَ مُحَمَّدُ رَسُولُ Rasulullah". Tidak pasti ini eh, berlaku maka didatangkan ke Nabi Muhammad Nabi Sebenarnya para yang berkata Allah Hadis ini uh, menunjukkan bahawa suatu seseorang berada dalam kubur akan uh, zahir gambar ataupun uh, gambaran ataupun uh, wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi seseorang yang berada dalam kubur. Ini kerana malaikat yang berada yang yang menyoal orang yang berada dalam kubur bertanya kepada orang tersebut siapakah orang ini Dan lantas ditunjukkan kepada uh, satu gambaran surah Satu gambaran uh, manusia Yang mana Ini menunjukkan bahawa orang yang digambarkan itu adalah Nabi Muhammad Dan ini menunjukkan bahawa Rasulullah wasallam. Gambaran baginda akan zahir Di dalam kubur Lantas orang yang beriman kepada Nabi alaihi wasallam dan beriman kepada Allah Sekalipun uh, sewaktu di dalam hayat kehidupannya tidak pernah sezaman dengan Nabi Namun kekuatan imannya akan menunjukkan bahawa akan membawa dirinya mengakui bahawa lelaki yang ditunjukkan oleh malaikat tersebut tidak lain bukan Nabi Muhammad SAW lantas uh, si ahli kubur tadi menyatakan dengan penuh yakin huwa Muhammadu, huwa Muhammadu, huwa Muhammadu sebanyak tiga kali sebagai satu yang keyakinan yang pasti yang kita sebati bahawa lelaki yang sahih di hadapannya dia adalah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kerana lelaki itu sebenarnya ini telah melihat eh, uh, cahaya kenabian pada gambaran lelaki yang terpapar pada dia maka betul-betul yakin Simati akan menyatakan bahawa yang ada di hadapannya gambar ataupun uh, cerminan tersebut telah ditemukan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahawa Rasulullah saw boleh dilihat ya, di pelbagai tempat uh, di, di pelbagai tempat tapi boleh dilihat di pelbagai tempat pada masa yang sama uh, kita lihat dalam setiap hari berapa ramai orang yang akan meninggal dunia dalam keadaan setiap surati akan diperlihatkan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ini menunjukkan bahawa Rasulullah uh, boleh dilihat di pelbagai tempat dalam masa yang sama Sebagai contoh pada waktu malam, ramai mungkin lebih ratusan Muslim telah bermimpi melihat Nabi dalam keadaan Nabi SAW pernah bersabda siapa yang telah melihatku dalam mimpi maka dia benar-benar telah melihatku. Ini menunjukkan juga bahawa Rasulullah SAW uh, boleh diperlihatkan uh, dalam masa yang sama di tempat yang, yang berbagai. Maka tidak bolehlah kita uh, menggunakan akal yang terbatas dalam keadaan kita sebenarnya lupa bahawa Allah Subhanahu SWT mampu mencipta dan melakukan apa sahaja yang kita nak. Para hadirin yang berhormat Allah SWT, eh, apabila eh, sisi batin suatu di dalam kumpulnya diperlihatkan tentang gambar ataupun wajah Nabi SAW dia dengan penuh yakin menyatakan itu adalah Nabi Muhammad maka kalau ulama Uh, menyatakan bahawa sunat digalakkan kita membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kaitan dengan uh, keadaan bentuk jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para hadirin yang dirahmati Allah, si mati yang beriman di pihak kawan Nabi yang menyatakan dua Muhammad, dua Muhammad, dua Muhammad itu adalah menunjukkan bahawa keimanan dia yang begitu teguh terhadap Nabi dan terhadap Allah sehingga sekalipun dia tidak, dia melihat wajah Nabi suatu ayatnya, namun dia begitu yakin bahawa insan yang dipaparkan kepada dia tidak lain tidak bukan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seterusnya para malaikat selepas mana uh, si mukmin tadi menyampaikan dengan tegas bahawa lelaki yang diperlihatkan kepada dia adalah Rasulullah maka maka malaikat eh, menyatakan kepada si mati tidurlah dalam keadaan baik ini menunjukkan bahawa uh, tidurlah keadaan baik kami telah mengetahui bahawa kamu telah yakin uh, terhadap Nabi SAW para hadir yang berhati Allah para malaikat tidak seperti Allah SWT Adapun Allah Allah sudah mengetahui apa yang akan digantikan jika oleh sebab itu memang para malaikat uh, tidak seperti Allah Subhanahu Wa maka para malaikat hanya mengetahui dan juga berlaku suatu peristiwa. أما المنافق أو المنكر أي الذي كان يجاري المسلمين على أقوالهم ولم يكن مصدقا بقلبه ولم يكن محبا للنبي حقيقة ولم يكن متبع له على الحقيقة ولكن كان يجاري الناس على أقوالهم فهذا لا يوفق عند السؤال فيقول لا أدري لا أدري فسمعت الناس يقولون شيئا ونسيت فقلت لكن الآن نسيت فهذا يدل على أن الذي يتكلف الإسلام دون أن يصدق بقلبه لا ينتفع بها فلا بد من تصديق القلب مع اللسان أما اللسان دون القلب فلا ينتفع به ولو انتفع في الدنيا في وسط الناس يعتبرونه مسلما يعاملونه معاملة المسلم وقد يصلون عليه وقد يدفنونه في مقابر المسلمين لكن قلبه خبيث يظهر الحقد على هذا النبي أو كراهية النبي لا يوفق أبدا ويسير قبل كفرة كفر النار نسأل الله السلامة لنا ولسائر المسلمين. Jadi dengan rahmat Allah SWT, eh, orang-orang munafik iaitu yang berpura-pura kepada agama Islam iaitu orang yang tidak betul-betul beriman kepada Allah sebaliknya hanya berpura-pura dengan uh, menunjulkan seakan-akan mereka orang Islam namun dalam hati mereka mereka benci dan tidak yakin ada Rasulullah SAW maka apabila dipersoalkan kepada mereka dalam kubur diperlihatkan uh, surah gambar Nabi SAW maka dia akan menjawab uh, saya tidak tahu saya tidak tahu siapakah ini. Suatu hidup dulu, saya pernah menyatakan sesuatu yang sekarang saya dah lupa siapakah lagi. Menunjukkan bahawa orang munafik uh, eh, di, di suatu dunia dahulu, mereka berpura-pura menolak Islam dan dalam kubur mereka tidak akan dapat menyatakan kebenaran kerana mereka hanya berpura-pura seperti dunia dahulu. Maka sekalipun si ini dikebunyikan di perkumpulan orang Islam, namun kubur mereka akan menjadi لربما يقول الله الله والنبي رسول الله ثم الذي يكذب او يشكك في رؤيه النبي في اماكن متعدده في وقت واحد عليه ان يتشكك بان الله خلق القمر والشمس الناس يرونها في وقت واحد من اماكن متعدده والشمس والقمر مخلوقات خلقيه فهذا غير مستبعد هذا في عالم الحس وفي عالم الملكوت والكل يعلم أن إبليس مخلوق واحد ويوسوس للناس كلها في وقت واحد فإذا كان الأمر كذلك وأنت تعتقد ذلك لما تكذب بأن نبيك يؤتى مثل ذلك صلى الله عليه وآله وسلم أين نبيك من مثل الشمس والقمر أين نبيك من مثل إبليس وهو أخص خلق الله يوسوس للناس جميعا في وقت واحد بكل اللغات ولا يشغل الأمر عن عنه فإذا قلنا لبعض الناس أن النبي يرى في أماكن متعددة في وقت واحد يكذب تلك إذا قسمة ضيزة Jadi yang rahmat Allah SWT Orang uh, individu-individu yang uh, merasa sanksi terhadap uh, keharusan melihat Nabi SAW pada tempat yang berbagai Orang yang sanksi ini sepatutnya turun sanksi bagaimana manusia dapat melihat uh, matahari dan bulan uh, di tempat yang berbagai. Sepatutnya dia juga perlu syak atau sanksi, betul ke kita boleh tengok matahari, betul ke orang di tempat lain dapat tengok matahari. Jadi kalaulah matahari dan bulan dapat dilihat di pelbagai tempat, maka adakah mustahil untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dilihat di pelbagai tempat? Bahkan yang lebih lebih sepatutnya dia lebih uh, sanksi adalah tiga iblis yang hanya seorang diri dapat merosakkan me, atau dapat memperdayakan mengasuh manusia dari dalam kegiatan sedangkan iblis dalam keadaan dia seorang dan dia adalah makhluk Allah yang paling buruk dapat pula untuk uh, memperdayakan manusia dalam waktu yang sama di pelbagai tempat dengan bahasa yang berlainan maka ini menunjukkan bahawa kamulah iblis yang merupakan makhluk Allah yang Dapat memperdayakan manusia di pelbagai tempat dalam satu masa yang sama Maka adakah mustahil bagi Allah untuk menjadikan Nabi yang sebagai semulia-mulia makhluk Allah untuk diperlihatkan di pelbagai tempat dalam masa yang sama. عن ابي هريره رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريره أن لا يسألني هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه هنا دليل على أن الإنسان لابد أن يسأل من هو أعلم منه وهذا الصحابة أعلم من رأوه صلى الله عليه وسلم فكانوا يسألونه وأنه إذا سأل العالم لابد أن بأحسن أسمائه فقال يا رسول الله وكان النبي من أحسن أسماء النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله هكذا كان بأحسن أسمائه فيستحسن إذا سألت العالم بأحسن هذا أبدا من الصحابة نتعلمه ثم قال من أسعد الناس بشفاعته دل على أن شفاعة النبي قد تنال السعداء الذين يدخلون الجنة غير سابقة حساب وقد تنال من يسبقه عذاب فيخرجه من النار إلى الجنة أو قد تنال من سبق له الحساب ووجب له النار فيدخله فيدخله الجنة دون أن يعاقب فشفاعة النبي أنواع كما قال العلماء الشفاعة في خمسة غرباء يوم القيامة الشفاعة العظمى لتقصير يوم الحساب من 1000 عام إلى 500 عام على الكافر فيستفيد بها حتى الكفار هذه الشفاعة العظمى لبدء الحساب يستفيد بها الخلائق أجمعين ثم له شفاعة أخرى لقوم من أمته يدخلون الجنة بغير حساب قيل 75 ألف وقيل أن مع كل واحد من السبعين ألف يشفع سبعين هؤلاء يدخلون الجنة هؤلاء سعداء بالشفاعة لماذا؟ لأنهم لم تسبق لهم مناقشة حساب ولا وضع ميزان ولا شيء من فهذا سعادة هو يسعى أسعد الناس بالشفاعة النبي لا لا يسأل عن من يسعد بشفاعة النبي لكن قال أسعد الناس أسعد الناس دليل أن هي شفاعة تنال قوم مخصوصون ثم بعد ذلك هناك شفاعة للنبي غير هذه شفاعة لمن نصبت له الموازين ونوقش الحساب وثبت أنه وجبت له النار يأتي النبي فيدخله النار هذه شفاعة أخرى للنبي وشفاعة رابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من يقام له الميزان ويثبت أنه من أهل النار ويدخل النار فيأتي النبي فيخرجه من النار إلى الجنة هذه أيضا شفاعة لكن ليست أسعد ليس من أسعد الخلق لأنه شقي بالحساب وشقي بجزء من العذاب لكنه يسأل عن نوع معين أسعد والشفاعة الأخيرة للنبيين شفاعة لأهل الجنة يرفع درجات أهل الجنة بعدما دخلوا الجنة فالنبي له شفاعات كثيرة صلى الله عليه وسلم الشفاعة الأولى والثانية خاصة بالنبي لا يشاركه نبي الشفاعة العظمى لبدء الحساب والشفاعة لإدخال جزء من أمتي بغير حساب دي خاصة بنبينا وباقي الشفاعات يشارك فيها سائر الأنبياء وأهل القرآن والأولياء والصالحين باقي الشفاعات والله تعالى أعلم وهنا يسأل سيدنا أبو هريرة عن معنى معين أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة تفضل. حضرين رحمة الله سبحانه وتعالى Di dalam hadis ini Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu telah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaat Allah wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat dan uh, hadis ini menunjukkan kepada kita bahawa setiap seseorang itu perlu bertanya tentang urusan agama ini kepada siapa orang yang lebih pandai dirinya. Ini kerana sebagai contoh saya Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bertanya uh, kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kerana baginda Rasul adalah yang paling adil berbanding dengan yang lain. Maka diambil pelajaran dari perkara ini bahawa seseorang itu perlu bertanya kepada orang yang lebih berilmu daripada dirinya. Seterusnya, hadis ini juga mengajar kepada kita bahawa kita sepatutnya uh, eh, memanggil guru kita dengan uh, sebaik-baik Al-Qidah yang disukai oleh guru kita Ini kerana Sayyidina Abu Hurairah Rasulullah Ta'ala Rasulullah Telah memanggil bagi Nabi Dengan menyatakan Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Dalam keadaan Nabi SAW Paling gemar dengan panggilan ini Dengan panggilan Rasulullah Seterusnya para hadirin dan rahmati Allah SWT Berkenaan dengan syafaat bagi Nabi SAW Nabi memiliki lima syafaat Lima syafaat Dua daripadanya hanya khusus uh, Yang hanya diberikan oleh Nabi Manakala tiga yang berbaki Adalah uh, turut di, diberikan kepada orang-orang soleh Orang-orang uh, yang mencapai tahap walian Dari keturunan Nabi SAW Syafaat yang pertama dia dikenali dengan nama Syafaat Al-Ustaz Syafaat Al-Ustaz dapat diberikan oleh Bapa Nabi apabila eh, manusia uh, seluruhnya telah berada di Malaysia dalam keadaan uh, waktu yang sangat panjang dan masing-masing perlu waktu bila akan bermula hisap maka di saat uh, eh, ketika yang sepatutnya Nabi SAW telah menurun daripada Allah SWT agar dimulakan telah memberikan syafaat memberikan pertolongan kepada seluruh manusia tidak kira dia beriman dan tidak kepada Allah Subhanahu taala pada ketika itu semua yang telah dapat ya, manfaat dari bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khususnya para hadirin yang dirahmati Allah SWT Syafaat yang kedua adalah syafaat Yang diberikan kepada umat Bagi Rasulullah SAW Yang terpilih Yang mereka ini dapat masuk ke syurga Allah tanpa langsung dipersoal siasat oleh Allah SWT tanpa sebarang kisah eh? yang mengatakan jumlah mereka adalah 70 ribu orang bahkan ada pula yang berpendapat 70 ribu orang ini boleh berhak untuk memberikan punya syafaat kepada orang yang mereka dikati untuk masuk ke syurga Allah tanpa sebarang kisah ini syafaat yang kedua syafaat yang ketiga adalah uh, ataupun eh, syafaat ataupun uh, kasih belas Nabi SAW yang diberikan kepada orang yang telah dihisab oleh Allah Taala dan hasil dari dihisab orang-orang ini telah telah diakhiri dan telah ditulis oleh Allah untuk masuk ke neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Namun dengan keberkatan syafaat Rasulullah SAW sekalipun orang ini orang-orang ini telah pun uh, dihukum akan masuk ke dalam Allah kamu boleh sampai kepada Rasul orang ini langsung tidak mengingat Allah sebaliknya di surga Allah Subhanahu Syafaat yang ke yang keempat adalah syafaat yang diberikan kepada orang yang telah mengingat Allah Subhanahu Dia azab dalam mengingat Allah apabila sampai waktu dan ketika yang dikendaki oleh Allah. Nabi SAW telah mohon daripada Allah agar orang-orang Islam yang berada dalam ketinggalan itu dikeluarkan daripada ketinggalan dan tak sering keluar dengan satu darah diizinkan keluar dengan berkat syafaat dan permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan syafaat yang kedua iaitu syafaat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk penduduk syurga iaitu mereka akan diberikan peningkatan darjat dan masa terserasa dan peningkatan darjat ini diberikan sendiri oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun begitu pada hadis yang dirahmati Allah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dalam hadis ini bertanya kepada Nabi siapa manusia yang paling gembira sekali dengan syafaat anda wahai Nabi SAW. Ini menunjukkan bahawa syafaat yang ditanya oleh Sayyidina Abu Hurairah adalah syafaat yang paling istimewa sekali yang teristimewa kepada orang yang paling istimewa dan para hadirin yang dirahmati Allah syafaat yang pertama itu syafaat yang diberikan kepada semua makhluk Allah agar menggunakan uh, penghisaban serta syafaat yang kedua itu syafaat yang diberikan kepada umat Islam tertentu yang masuk ke syurga Allah tanpa sebarang hisab dua syafaat ini adalah khusus kepada wali Nabi dan tidak diberikan kepada orang lain manakala tiga syafaat yang berbagi dua juga diberikan kepada uh, hamba-hamba uh, Allah subhanahu wa yang lain قال صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا ابا هريره الا يسالني عن هذا الحديث احد اول من كان قبلك اول من كان قبلك لما رايت من حرصك على الحديث وهذا فيه ثناء الشيخ على التلميذ النبي فلابد ان يثني الشيخ على التلميذ النبي لحرصه على طلب العلم حتى يشجعه ان يستمر على ما هو عليه وان يذكره باسمه وبدنيته من باب التحبب ومن باب التدريب وهذا كله يجعل التلميذ قريب من قلب شيخه ومستمر على متابعة شيخه حتى يأخذ منه ما يتعلمه فهو أدب من الشيخ وأدب من التلميذ Hadis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menjawab kepada Sayyidina Umar tadi Awal ya minka itu bermaksud orang yang paling awal daripada kamu. Nabi bersabda, saya tidak menyangka akan ada orang yang lebih awal bertanya tentang hadis ini lebih awal daripada anda, wahai Abu Hurairah. Dan ini menunjukkan bahawa bagaimana Nabi SAW diuji Sayyidina Abu Hurairah dan diambil pelajaran daripada ini bahawa seorang guru boleh untuk menguji murid-muridnya yang cerdik dan ini akan menyebabkan anak murid tersebut akan semakin semangat untuk berilmu dan uh, dalam hadis ini Sayyidina Nabi SAW memanggil Sayyidina Abu Umarah dengan uh, gelaran Sayyidina <coughs> gelaran Sayyidina Abu Umarah itu Abu Umarah kerana nama asal beliau adalah Abdul Rahman bin Saf. Ha. Lantas sehingga Kenapa dia kata sendiri kata dia Para ulama uh, berbeza pendapat juga Namun yang paling uh, dipilih adalah nama asal uh, Bagi Sayyidina Abu Rab dan Abu Rahman bin Saf Maka para hadirin yang berhati Allah Bila Nabi memanggil uh, Sayyidina Abu Rab dengan gelar Ini menunjukkan bahawa uh, Jadi masalah bagi seorang guru untuk memanggil muridnya dengan gelaran uh, gelaran yang baik agar si murid merasa begitu uh, teruja dengan gurunya dan menyebabkan uh, si guru akan sentiasa berada dekat di hati uh, seorang murid. نعم هنا جاءت إجابة النبي أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ونفسه سيدنا أبو هريرة يسأل عن شفاعة مخصوصة ونبينا صلى الله عليه وسلم يوسع لهم لأن النبي نبي الرحمة فأجاب بإجابة واسعة يدخل فيها كل أمته ولا يخص أحد دون أحد هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الواسع يوسع الأمر لأنه سئل من ضيق فوسع الأمر هكذا كان حال نبيك مع ربه لأنه أحسن الناس ظنا بربه صلى الله عليه وسلم فقال لم يرد أن يضيق الأمر أسعد الناس بشفاعتهم الذين يدخلون الجنة بغير حساب لكن من شفاعتك نال غيرهم كثير لما تضيق الأمر يا أبا هريرة وكان في هذا الأمر إجابة واضحة أن على العلماء أن يأخذوا شرح الحديث النبوي على المعنى الواسع ولا يضيقه لأن النبي أراد أن يوسع فلا تضيق ما أراد الله أن يوسعه وأراد رسول الله هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولذا مثلا بعض العلماء يقول إيه في حديث من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه يقولون إذا اقتربت الكبائر النبي لم يقل الكبائر ولا غيره قال آه، غفر له ما تقدم من ذنبه لما تضيق ما وسعه النبي فأدخل فيها كل شيء وحسن الظن في الله ولكن بعض العلماء يضيقوا ما وسعه والأولى في السنة عند عندما تأتي في شرح حديث النبي أن تختار السعد في اللفظ لأن النبي عندما سئل أسعد الخلق بشفاعتك وأسعد الناس يعني الناس مخصوصون واستعى وقال من قال لا إله إلا الله مقنا بها قرن وهذا حال كل أمة النبي صلى الله عليه وسلم فالحمد لله الذي سلكنا في هذه الأمة المكرمة التي وسعتها رحمة الله التي وسعت كل شيء. تفضل. الله سبحانه وتعالى hadis yang ke-14 saya juga Abu kepada Allah taala anhu bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap sebuah perkara yang khusus iaitu manusia yang beruntung sekali mendapat syafaat Nabi SAW iaitu bila ini bertanya siapakah manusia khusus yang mendapat syafaat paling bagus daripada baginda Nabi SAW namun persoalan Sayyidina Abu Allah tidak dijawab eh, langsung oleh Nabi dengan dengan jawapan yang sepatut yang diinginkan oleh Sayyidina Abu Hurairah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam meluaskan jawapan dengan Nabi menyatakan orang yang bahagia manusia yang paling bahagia yang mendapat syafaat kuat pada hari kiamat itu adalah orang yang berkata yang kita berkata la ilaha illallah iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mahu memberikan jawapan kepada syafaat yang khusus sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam luaskan jawapan bagi merangkumi ramai manusia yang dapat syafaat bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kerana bagi Nabi adalah hamba kepada Allah yang yang tersifat Allah Subhanahu Wa Taala adalah luasnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selaku abdul luasnya hamba kepada Allah yang luasnya. Maka dia juga bersikap bersikap Allah Subhanahu Wa Taala iaitu menjadikan eh, sebarang peluang untuk meluaskan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara dasar itu menjadi satu sunnah ah, Bila kita menguraikan hadis Rasulullah SAW Kita menguraikan sebagaimana yang diajar oleh Nabi dalam hadis ini Iaitu kita memahami satu hasil Nabi Dengan kepahaman yang luas Dengan tidak menumpitkan lapas ah, lafaz Nabi Dengan satu kepahaman yang yang lebih khusus atau lebih sempit Maka atas dasar itu Sebagai contoh, para ulama ketika menguraikan حديث أبي أبي من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه dalam siapa yang berpuasa pada Ramadan menurut ibadah dan keyakinan harapan akan diampunkan baginya apa yang telah dilakukan sebelum itu dari berdosa maka di sebagian para ulama mengatakan uh, dosa yang diampunkan adalah dosa-dosa kecil yang termasuk dosa-dosa besar maka sebenarnya mengapa perlu disempitkan di pahaman ini luaskan saja tak kira dosa besar atau dosa kecil dan kita bersama baik kepada Allah SWT kerana sikap Nabi sendiri suka untuk meluaskan rahmat dan kita bersama baik kepada Allah SWT عن ابي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن نقبل العلم لقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم صلح حتى إذا لم يبق عالم أنتي هذه الرواية أصح في رواية بس دي الأصح التي عليها حتى إذا لم يبقي عالما في الرواية الأصح حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فابقوا بغير علم فضلوا وأضلوا في هذا الحديث يدل على أن الله سبحانه وتعالى لا يقبض العلم بأن ينتزعه فجأة من قلوب الناس بل ينتزعه تدريجيا بفضل العلماء لأن العلم ليس في الكتاب بل العلم هو في صدور العلماء هو فهم العالم للمعلومات الذي في الكتاب معلومات وليس علم الذي في الكتاب معلومات وليس علم العلم هو الفهم من وراء هذه المعلومة والفهم يكون في صبر العلماء لأن العلم نور يقذفه الله في صبر من شاء من عباده النور الفهم الصحيح فالله سبحانه وتعالى يقبض العلم بقبض العلماء الذين أوتوا الفهم فلا يبقى من العلم إلا رسم أي ما كتب في الصعود فكل يقرأ ويفهمه على وجهه على وجهه على حسب هواه أو على حسب ثقافته أو على حسب فتن عصره فكل يؤوله تأويل قد يكون مخالفا لمراد الله عز وجل فيسأل هذا الكتب هذا قبل القيامة عندما يقبض الله سبحانه وتعالى روح كل مؤمن وكل مسلم ولا يبقى على الأرض إلا كافر فتقوم القيامة على هؤلاء يبقى قبض العلم يمر بمرحلتين مرحلة تدريبية مع وجود الأمة بقبض العلماء الفاهمين لهذا الدين ثم بعد ذلك لا تقوم القيامة إلا ويأتي الله بروح بريح خفيفة تقضي روح كل مسلم مؤمن هذا بعد وفاة سيدنا عيسى بن مريم في آخر الزمان فلا يبقى على الأرض مؤمن فلا يبقى إلا كتب العلم فكتب العلم الآن لا ينتفع بها الكفار فينزع الله من منها حتى السطور فيفتحونه لا يرى فيها شيء هذا للجمع بين الحديثين حديث أن الله سبحانه وتعالى يقبل العلم في آخر الزمان وينتزعه من السطور وهنا يشرح قبض العلم بنزعه من الصدور فهناك فرق بين الصدور والسطور والله تعالى أعلم Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-15 itu yang pertamanya pada kalimah lam yuqi aliman ada satu lagi riwayat yang berbunyi lam yaqi alimun. Maka pada Tirmizi terdapat Riwayat yang paling paling paling tepat berbunyi lam yak qa'alun. Bukannya lam yak qa'alun. Maka tuan-tuan boleh catat eh, betulkan lam yak qa'alun sebagai riwayat yang paling paling tepat bagi riwayat berbunyi lam yak qa'alun. Sesungguhnya para hadirin yang dirahmati Allah, hadis ini juga menunjukkan bahawa ilmu akan dicabut dan dihilangkan secara berperingkat-peringkat. Dan kita dapati dalam hadis ini, bagaimana Nabi SAW menyatakan ilmu itu akan dicabut bukan dengan Allah Ta'ala menghilangkan ilmu secara terus tidak diketahui sebagainya ilmu itu akan dicabut dan diangkat dengan cara Allah Subhanahu Taala mematikan para ulama dan ini sebagai satu perkara ilmu itu adalah kefahaman adapun yang berada dalam kitab yang ditulis itu adalah maklumat itu adalah bab iman manakala ilmu itu bukanlah apa yang ditulis dalam kitab sebaliknya kefahaman yang ada di dalam dada para ulama maka terasa itulah Allah SWT mengangkat ilmu menghilangkan ilmu secara berperingkat dengan cara mematikan para ulama dan hadis ini juga menunjukkan bahawa eh, apabila berlalu dia zaman apabila semakin berlalu dia zaman ia akan membawa kepada semakin sedikit para ulama' semakin berlalu zaman membawa kepada semakin sedikitlah para ulama. Untuk itu dalam setiap zaman pasti akan ada para ulama. Dan dalam masa yang sama para hati dari Muhammad Allah bagi Datuk Syed Muslim menyatakan eh, ada riwayat yang menyatakan eh, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat tulisan-tulisan akan mengangkat tulisan-tulisan yang berada di dalam kitab. Ini berlaku selepas mana Allah Subhanahu Wa mematikan seluruh umat Islam sebelum berlaku kiamat, Allah akan menghantar satu angin yang lembut yang mana angin lembut ini akan mengambil nyawa setiap yang beriman kepada Allah Subhanahu Taala. lantas yang tinggal di atas bumi ketika itu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah iaitu orang-orang kafir orang-orang kafir ini sahaja yang tinggal dan manakala orang Islam keseluruhannya yang beriman kepada Allah semuanya akan diambil nyawanya oleh Allah Subhanahu Wataala. Maka di saat sudah tiada lagi orang Muslim yang tak mempunyai dan yang ada juga adalah orang yang tidak beriman kepada Allah. Maka ketika itu kita kitab Islam ini sudah tidak lagi berguna kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Maka ketika itu aku boleh mereka membuka Al-Quran mengenai tulisan yang ada pada Al-Quran sudah tiada yang ada hanyalah kata-kata kosong yang menunjukkan Allah turun di akhir maka-maka tulisan tulisan daripada Al-Quran. Namun selagi mana ada umat Islam tulisan itu akan tetap ada. عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال عنه سبع رزقه قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا قالت فقال إنما ذلك العظم ولكن من نوقش الحساب يهلك هنا سيدتنا عائشة تبين هدف من هدف طلاب العلم أن الإنسان إذا طلب العلم ووجد أمرا غاضبا عليه أو نوع تناقض في نصوص مختلفة عليه أن يستفهم حتى يتعلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن شفاء العلي السؤال والعلي هو شفاء العلي السؤال وأن العلم يضيع بين كبر العالم وحياء الجاهل فالجاهل يستحي يسأل والعالم يتكبر عنه فيضيع العلم هكذا ولذا وجب على طالب العلم ألا يستحي من أن يسأل إذا التبس عليه هذا أمر هام لأن أصل طلب العلم هو السؤال من أهل الخبرة وأهل الفهم حتى ينتقل الفهم الصحيح من صدر الشيء إلى صدر التلميذ حتى ينقله لأن التلميذ الآن تلميذ بعد عدة سنوات هو نفسه يصير شيخا يعلم غيره فلذا لابد أن يستوهم ولا يترك الأمور في قلبه وفي ذهنه متناقضة بل لابد أن يزيل من قلبه كل شبهة حتى يلقى الله قلب سليم فسيدتنا عائشة سلمت لنا هذه السنة الطيبة وشجعها فيه فكانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا رجعت فيه يعني رجعت فيه النبي حتى تعرفه وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عقده سيدنا رسول الله قال مدحوسنا أودي وسيدتنا عائشة تقرأ في القرآن في قول الله عز وجل وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فالله سمى الحساب هنا يسير والنبي يقول من حسب عبدك فكيف يجتمع اليسر مع العذاب تناقض بين نصين صحيحين نص قرآني ونص نبوي فأرادت أن تزيل هذا التناقض بين هذا التناقض يسمى عند علماء الحديث التعارض إزالة التعارض كيف تزيل هذا التعارض الذي حدث عندها قالت عائشة فقلت أوليس يقول الله عز وجل فسوف يحاسب حسابا يسيرا قالت فقال إنما ذلك العرض يبقى الحساب اليسير ده العرض فقط أما الحساب الذي يتكلم عنه النبي أنه إذا أصيب عذب هي مناقشة العرض المعروف يبقى النبي يتكلم على الحساب من جهة والآية تتكلم على الحساب من جهة أخرى فإذا انفكت الجهة تتحل الإشكال لما تنفك الجهة يتحل الإشكال فالنبي فك الجهة قال الآية تتكلم على الحساب اليسير الذي هو مجرد عرض الأعمال دون مناقشة ثم يقول له ادخل الجنة فهذا حساب يسير حتى لماذا يعرض عليه أعماله حتى يبين كمال منته عليه كما سترها عليك في الدنيا سترها عليك في الآخرة ثم لم يعاقبك وستر عنك عقوبتك وأدخلك الجنة بالرغم أنه عرض عليك أعمالك حتى تدخل تعلم أنك دخلت الجنة برحمته هذا حساب يسير لأنه لا فضيحة فيه ولا مناقشة ولا عتاب هذا حساب يسير وهذا الذي في الآية أما النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن حساب من نوع آخر وهو أن يعرض عليك ثم يناقشك فهذه المناقشة تدل على أنه يريد أن يعذبك إن ناقش معناه يريد أن يعذبك من نوقش بعداء الحساب عذب فنسأل الله السلامة فرد حديث رحمة الله سبحانه وتعالى حديث 18 yang diwayatkan oleh Sayyidatul Arab Aisyah Radiyallahu dalam anak ini uh, iaitu tak pada mana Sayyidatul Arab Aisyah ah, seorang yang gemar untuk ah, mengkaji setiap apa yang beliau pelajari daripada baginda Alaihi Wasallam. dan beliau sekiranya mendapati sebarang percanggahan yang terzahir bagi beliau beliau akan menghilangkannya dengan berkali kepada Rasulullah SAW maka ambil kesimpulan daripada hadis 16 ini bahawa di antara uh, adab yang sepatutnya diperolehkan oleh guru untuk ilmu adalah uh, memahami dan juga, juga uh, menghilangkan sebarang uh, ketidakfahaman yang berhasil dengan cara bertanya kepada para ulama. Maka orang yang tidak memahami sepatutnya dia kena bertanya. Ini tidak boleh dikatakan kerana sesungguhnya ilmu itu akan lenyap disebabkan dua perkara iaitu takabur dia orang balik dan juga malu dia seorang penuntut ilmu maka penuntut ilmu yang malu akan membawa kepada hilang ilmu dan seorang alim yang takabur pula akan membawa juga kepada hilang ilmu dalam masa yang sama para hadirin yang berkata Allah subhanahu wa ta'ala maka atas itu penuntut ilmu tidak sepatutnya membiarkan ketidakfahaman yang ada dalam dirinya biarkan begitu saja sepatutnya dia menghilangkan ini ke jalur bertanya kepada ulama agar kesangsian yang berlaku dapat dihilangkan dengan ilmu yang dituturkan oleh para ulama Susu para hadirin dan rahmati Allah SWT Dalam hadis yang ke-16 ini saya dah Aisyah Mendengar Rasulullah SAW bersabda Menfusi Bakul Yang bermaksud sesiapa yang telah dihisap Dia akan kena azab dan saya tu nak Aisyah mendapati sabdaan Nabi ini seakan-akan mencatat pula dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Fasau fayhasabu hisaban yasira." Yang bermaksud uh, sesungguhnya mereka orang-orang yang beruntung itu mereka akan dihisap akan diperoleh dia akan dihisap secara penghisapan yang mudah seakan-akan berlaku kecanggahan eh, seakan-akan berlaku kecanggahan di antara sabda Nabi dan juga firman Allah Subhanahu Wa kerana Nabi menyatakan Siapa yang kena hisap akan diazab Sedangkan Allah Ta'ala berfirman Ada orang yang hisap tapi hisap yang mudah Dan atas saya datang Aisyah Menghilangkan kerabuan disebut Kedua bertanya kepada Bapak Nabi SAW Dan atas Nabi menyatakan Maksud kepada Allah SWT Bahawa orang yang beruntung adalah orang yang dihisap Dengan uh, yang mudah Maksudnya adalah orang tadi akan dipaparkan buku catatan amalannya semata-mata tanpa dia di soal siasat tanpa dia di dimunawasah atau di di dipersoal siasat oleh Allah SWT semata-mata dengan Allah Taala menunjukkan kepada dia buku catatan amalannya kemudian Allah Taala menyatakan masuklah kamu ke syurga Allah maka inilah yang dimaksudkan dengan bagi sahabat yang mudah iaitu semata-mata dipaparkan buku catatan tanpa dia soal siasat oleh Allah SWT Aku para hadirin yang berhormat Allah SWT Mengapa Allah SWT mengapalkan keputusan kepada orang-orang yang beruntung ini Tanpa dia disaat dulu oleh Allah SWT Untuk menunjukkan bahawa Ini ini adalah satu kurniaan daripada Allah Yang pertama besar Allah Dan orang itu masuk syurga Allah Bukan dengan sebab amalan ini Sebab dia punya rahmat daripada Allah Kerana sekiranya dengan amalan ini Dia tidak layak untuk syurga Allah Bila dia melihat buku catatan ini Dia mengetahui banyak semua dosa yang dia lakukan Namun Allah Ta'ala mengusulkan dia kepada Allah ini adalah tanda keputusan daripada Allah kepada dia dan orang tadi masuk kepada Allah tanpa sebarang uh, dia masuk kepada Allah dan dia tak bukan hanya semata-mata kerana rahmat dan kasih sayang Allah SWT bukan kerana kebenaran dan seterusnya perhatian hadir yang dirahmati Allah orang yang dihisap di persoal siasat oleh Allah SWT selepas dia ditunjukkan muamalannya apabila ada sahaja manusia yang telah mula di persoal siasat persoalan berpersoal siasat oleh Allah terhadap apa yang telah dilakukan di atas ini maka itu tanda di orang tadi akan diazab oleh Allah Subhanahu Wataala. Kalau orang yang beriman, mereka akan dipaparkan semata-mata tanpa mereka dipersoalkan satu-satu amalan yang mereka telah lakukan. Semoga Allah menyelamatkan kita daripada hisab yang berat. Baik. انا اخاف انا لا انا الحمد لله بفضل الله تعلمت وورثت هذا من يعني يبقى شيخ من هؤلاء مريض وتعبان اول ما يجلس مجلس العلم يزول عنه كل الام المرض حتى مجلسه يعود الى وياخذ فنحن نستشفي فاذا تعبتم أشيء ولكن احنا سوف ننتهي من الحديث العشري لكن لو تعبت بشيل يعني فأنا انا لاحظت بعض الناس بتنام استيقظ النوم في القبر كثير النوم <laughs> في القبر كثير لا يفوتك شيء لا تخف لن يفوتك ساعة نوم تعوضها في القبر ما يجراش حاجة عن أبي موسى رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله اسمع الماهية كتل الشيء حقيقته القتال الناس تتقاتل قبل الدين الناس تتقاتل في كل شيء يتقاتلون من أجل الدنيا من أجل غل من أجل غضب من أجل حب من أجل مال من أجل منصب الناس تتقاتل لكن احنا عايزين ما القتال في سبيل الله ما هو كله حقيقته لأن الكل يقاتل ويتقاتل الكل يقاتل ويتقاتل لكن المؤمن كيف يجعل هذا الأمر عبادة شفت أهمية الصحابة ما القتال في سبيل الله فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية يعني أنواع لأسباب القتال غضب حمية من أجل أسرته من أجل كلمته من أجل أخيه من أجل أبيه من أجل مقصدي من أجل مالي من أجل بلدي لوطنه أسباب كثيرة من أجل فكرته من أجل مذهبه ما القتال في سبيل الله فرفع إليه رأسه رأسه قال وما رفع إليه رأسه إلا من كان قائما يعني كان بيسأله وهو واقف والنبي قاعد صلى الله عليه وسلم فلما يسمع السؤال رفع رأسه هكذا دل على أن السائل كان واقفا دل على أن السائل كان واقفا ودل على أدب في إجابة السائل أنك إذا أجبته تنظر لوجهه أيضا طيب، حتى تدل على كمال الاهتمام أما إذا أجبته ولا تنظر لوجهه ده دول على احتقار والنبي كان لا يحتقر أحد كان النبي يقل النعمة وإن وكان إذا التفت التفت جميعا هكذا حتى لا يلتفت برقبته يظن الذي التفت إليه أنه يحتقر فكان النبي إذا التفت التفت جميعا هكذا لكمال الاهتمام حتى لا يحتقر أحد فالنبي كان يعظم الخلق تعظيما للخالق بل أنه كان يرى الحق في الخلق صلى الله عليه وسلم فإنما تولوا فثم وجه الله هذا هو أصل وحدة الشهود عند الصوفية وحدة الشهود عند الصوفية أنك لا ترى إلا الحق فإذا رأيت الخلق رأيت تجلي الحق في الخلق فعملت الحق في الخلق فهذا خلق من أخلاق أهل التصوف قالوا فيه فأينما تولوا فتم وجه الله وحدة الشهود فلما كانت الأمر واحد وحيثما نظرت نظرت إلى وجه تجلي لله عز وجل فلا بد أن تعظم المخلوق لعظم الخالق وعظم الخالق فهذا يدلك كان ممكن أن يكلمه النبي وهو نظر أمامه ولا يتكلم ربه ولكن النبي يبين تعظيم المخلوق لعظمة خالقه ولبيان أيضا تعظيم طالب العلم ولبيان أيضا كمال اهتمامه به وعدم احتقاره فهذا كله خلق يبد أن تلمسه من هذا الحديث أنت تتعلم من لفتات النبي قبل كلامه صلى الله عليه وسلم فلا تقف على متن الحديث من حيث الأقوال بل انظر أيضا إلى حركة النبي أثناء تأخذ منها علم كثير فقال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله فارتدت علوم الحدث دليل أن أمرك الله سبحانه وتعالى تعمل الأجوبة بعدين استحول سلام قبل beliau e, menyatakan e, para ini sanggup atau tidak untuk meneruskan pengajian para ah, asli sanggup untuk beliau kalau sebab beliau mendapati yang itu tadi untuk beliau untuknya kita betul-betul di dalam dalam kutu lagi betul-betul dan kata beliau e, sebelum ini ada yang sakit, ada yang tak sehat, ada yang berlebihan tetapi apabila mereka berada pejabat ilmu supaya kau mendapatkan ilmu hilang saat kita ada pejabat ilmu ini bermaksud supaya kau mendapat eh, kenikmatan uh, hasil daripada bicara dengan Nabi SAW dan kata beliau insyaAllah dia eh, akan menguruskan sampai ke hadis 20 Kalau hadis ini dengan kata Allah eh, Hadis yang ke-17 Berkenaan dengan seorang sahabat Nabi SAW Yang bertanya kepada Nabi Bertanya kepada Nabi SAW berkenaan dengan hakikat uh, perperangan fi sabilillah. Ini kerana masyarakat sebelum dari pergerakan Islam ini sudah mutayak di peperangan Namun uh, mereka ha-, baru mengetahui apakah hakikat peperangan fi sabilillah. Kan? Dan dalam hadis ini Nabi SAW ketika itu sedang duduk Manakala sahabat yang bertanya soalan ini kepada Nabi uh, Maka sahabat tersebut bertanya dalam keadaan beliau sedang diri Maka antara saya itu apabila Soalan ini diajukan kepada bagi Nabi atas ketika bagi Rasulullah SAW Menjawab soalan tersebut Nabi telah mendoblakkan kepada Nabi Memandang wajah orang yang bertanya Kerana orang yang bertanya sedang berdiri dan Nabi sedang duduk atas Nabi mendoblakkan wajah Nabi memandang wajahnya dan diambil pelajaran yang bersegi bahawa di antara adab seorang alim itu apabila ditanya soalan hendaklah dia menjawab dalam keadaan dia memandang wajah orang yang bertanya ini menunjukkan bahawa uh, si alim tadi memberikan pemahaman dan tidak mengabaikan serta memandang penting orang yang bertanya ini kerana berhati dalam kata Allah SWT Nabi SAW alaihi Bahkan antara adalah insan yang begitu jelas bukti bahawa baginda seorang eh, manusia uh, yang begitu menghormati makhluk Allah Subhanahu Wa Taala kerana baginda Sallallahu Alaihi Wasallam memandang makhluk Allah dalam keadaan makhluk Allah itu di sisi baginda adalah eh, merupakan tajani Allah Subhanahu Wa Taala ataupun biasan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi SAW bukan semata-mata memandang manusia itu adalah saja manusia Namun Nabi SAW memandang manusia adalah saja adalah hamba kepada Allah Dan sebagainya Nabi memuliakan makhluk Allah demi untuk memuliakan Allah SWT Dan antara saya itu kita mendapati pelbagai hadis bahawa bagi Rasul SAW Apabila baginda ingin menyatakan satu perkara kepada seseorang baginda akan menghadapkan wajah baginda keseluruhannya kepada orang tersebut sebagai tanda bagi itu mengambil berat dan tidak melalui orang tersebut sebut tidak mempunyai sikap seakan-akan eh, tidak mengindahkan orang tersebut dan inilah sikap memandang makhluk dengan melihat bahawa itu adalah biasa kepada Allah inilah yang dipahami oleh para ulama sufi yang dilakukan sebagai wahidah tersebut iaitu melihat makhluk bukan semata-matanya makhluk tetapi pada makhluk itu ada biasa daripada Allah Subhanahu wa taala kerana setiap makhluk itu hamba kepada Allah maka apabila kita bermuamalah atau kita membuat hubungan sama makhluk pada hakikatnya kita buat hubungan sama makhluk demi untuk menjadi kerajaan Allah Subhanahu wa taala lantas apabila kita lihat mana-mana makhluk Allah setiap kali kita lihat makhluk Allah kita akan teringat kepada Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan makhluk Akhirnya bagi Nabi mempati kamar ini Dengan memuliakan makhluk Allah Demi untuk memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Hadis ini juga menunjukkan bahawa Mulianya seorang penutup ilmu Tak kala mana bagi Nabi SAW Dalam keadaan duduk sanggup mendongakkan kepala bagi Nabi Untuk mengajak uh, eh, lelaki yang bertanya Sebagai satu isyarat bahawa dia Dapjat yang patut diberikan oleh penuntut ilmu dan dalam hadis ini juga kita diajar bagaimana eh, Nabi SAW itu dapat dipelajari keindahan peribadi baginda sebelum ucapan baginda sebagai contoh dalam hadis yang kedua ini sebelum kita dapat uh, memahami eh, sabda Nabi yang berhubungi mengkau kalau kita punya kalimat Allah yang mulia bahawa kisah sebelum sabda Nabi lagi kita sudah dapat mempelajari kami bagi Nabi Iaitu bagaimana Nabi memuliakan orang yang bertanya Bagaimana Nabi mendoakan kepada dan sebagainya في هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم النية على العمل فلا بد قبل أن تفعل الشيء أن تنوي لما تفعل الشيء إن كان لله فأقدم عليه وإلا فلا تقدم فإذا قاتلت لا تقاتل حمية ولا تقاتل مجرد الغضب ولا تقاتل مجرد أي شيء ولكن اسأل نفسك لما أقاتل هل في سبيل الله أم في سبيل الدنيا إن كان في سبيل غير الله فهو في سبيل الشيطان في سبيل الهوى في سبيل النفس فدل على أن النية تقدم على العمل وعلى أن الفكر يسبق الذكر وأن الإنسان لابد أن يتعلم قبل أن يعمل وأن العلم يسبق العمل فالنية تسبق العمل والنية تحتاج للعلم فالعلم يسبق النية ثم النية ثم العمل بهذا الترتيب لابد أن تتعلم لتنوي أي تحدد المقصد والهدف فإذا تعلمت وقصدت اشرع في العمل فلا بد أن العلم يسبق النية والنية تسبق العمل هذا أمر هام في كل شيء في القتال في سبيل الله في طلب العلم في تحصيل الدنيا في الزواج في تربية الأبناء في أي شيء حتى في تناول الطعام والشراب حتى في نومك حتى في لبسك حتى في حياتك لابد أن ترزق النية فالنية قبل العمل والعلم قبل النية. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Hadis menunjukkan kepada kita bila bagi Nabi SAW menunjukkan uh, jihad pisah atau keberadaan uh, eh, pisah adalah apabila seseorang berperang semata-mata untuk meninggikan kandung Allah ucapan Nabi ini mengajar kepada kita bahawa bagaimana niat itu sepatutnya tidaklah kita hubungi lebih daripada perbuatan eh, sebelum kita melakukan sebarang perbuatan tidaklah kita memastikan perbuatan yang kita lakukan itu tidak lain dilakukan hanya kerana Allah. Sekiranya perbuatan yang kita lakukan kerana Allah, maka dipersilakan untuk kita lakukan perbuatan itu. Namun sekiranya perbuatan yang ingin kita lakukan bukan kerana Allah, maka jangan lakukan perbuatan itu. Dan hadis ini juga menunjukkan kepada kita bahawa kita hendaklah belajar belajar sebelum kita melakukan satu kali. Hendaklah kita memiliki ilmu sebelum kita melakukan seorang perbuatan. Ini kerana niat tidak akan dapat Eh, diberikan ataupun dapat dihadirkan kepada Allah melainkan apabila kita telah memiliki ilmu yang mengajar kita bahawa niat itu kerana Allah ini juga maka hadis ini menunjukkan seseorang yang ingin beramal hendaklah dia mendalami bahu ilmu Islam agar hasil daripada ilmu Islam yang didalaminya dia akan dapat menjadi amalannya bertepatan dengan kehendak syarat dan para hadirin yang rahmati Allah SWT hadis ini juga mengajar kepada kita bahawa niat kerana Allah hendaklah berada dalam semua amalan yang kita lakukan. Dalam kita memakai baju, dalam kita melakukan apa perkara sekalipun, hendaklah kita niatkan kerana Allah Subhanahu wa taala semata. ثم نعود مرة أخرى إلى وحدة الشهود وحدة الشهود قائمة على آية فأينما تولوا فثم وجه الله أي وجه التجلي فأينما تولي في الأكوان فهناك وجه تجلي لله أظهر ما تنظر إليه فالله خالق كل شيء وهذه المخلوقات ما هي إلا مظاهر لتجلي الأسماء والصفات والأفعال فالمتجلي واحد والمجال مختلف المتجلي perhiasan itu adalah makhluk dan akan rosak binasa. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak akan rosak binasa. Seumpama seorang lelaki yang dibina cermin tadi, sekiranya cermin itu dimusnahkan, semua cermin itu rosak. Namun orang yang berdiri dikeliling cermin tersebut tidak akan rosak. Itulah perumpamaan yang ini disampaikan oleh para ulama berkaitan dengan wahyu syuhur yang menunjukkan bahawa setiap makhluk Allah itu adalah hiasan kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang boleh memudahkan kita kepada Allah tatkala kita melihat penciptaan dan makhluk Allah Subhanahu wa taala. عن بن تميم الصنعاني رضي الله عنه أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الرجل الذي يخير إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال لا ينتقل لا ينتقل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا هذا نوع من الوسواس يصيب بعض الناس المسلمين الحريصين على صلاتهم يأتي الشيطان ويلعب في ظهوره في شعر ظهوره فيحرك شعر ظهوره فيشعر أن شيئا خطأ فيجد نفسه مشوشا في صلاته هل ينصرف هل انتقل؟ هل هذا فيها خشوعه وحضوره مع أولاد إلى أسئلة لا طاقة له فيحتار أن ينصرف أو يستمر فالنبي قرر قاعدة قام عليها أصل من أصول مذهب الإمام الشافعي هي أن اليقين لا يزول بالشك اليقين لا يزول بالشك ولذا قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أن يتيقن أو يشم رائحة أن يتيقن أن يصل اليقين أما مجرد شعور لا يستطيع أن يحلف عليه أو يجزم به فهذا لا ينبني عليه عمل فعليه أن يطرده ويجعل نفسه خالصا مع الله فلا يشوشه الشيطان فهذا أمر هام حتى لا يقوى عليك الوسواس أو يصعب عليك العبادة اليقين لا يزول الشك فأنت متيقن من وضوئك وشككت في نقده فعليك أن تسير مع اليقين وهو الوجود أنك متواضع فلا تنصرف حتى تتيقن أنه زاد إما أن تسمع صوتا أو تجد ريحا لكن افرض تيقنت بغير سماع صوت أو أو سماع أو شم ريح دليل الوصول لليقين بأي طريقة كان فإذا تيقن بأي طريقة كانت ينصرف وعليه أن يتوضأ ثم يبني على صلاته أو يستأنف صلاته وبهذا عند الشافعية على ألا يطول الفصل والله تعالى Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu Wataala, hadis yang ke-18 ini adalah menceritakan bagaimana uh, seorang lelaki yang uh, dia waswas was ya, dalam salatnya, adakah dia sebenarnya masih lagi duduk atau sedih sebenarnya telah uh, berhadas kecil suatu itu. Maka Nabi SAW telah mendatangkan satu kaedah daripada kaedah-kaedah dalam mazhab Imam Syafi'i iaitu kaedah yang berbunyi al-yaqin la yazuru syak yakinan itu tidak akan hilang hanya semata-mata dengan syak menurut pada hadis yang mesti mesti syaitan suatu seseorang sedang salat syaitan akan bergerak-gerakkan eh, bulu yang berada di tubuh seseorang yang sedang salat hasil daripada kelakuan syaitan ini menyebabkan seseorang yang sedang salat tersebut mula was-was adakah dia sebenarnya masih lagi solat atau dia sudah terbuang angin dan sebagainya lantas Nabi SAW datang ke kaedah yang sangat besar iaitu apabila kamu telah yakin bahawa kamu telah berhutu maka tak perlulah kamu membatalkan solat dan meninggalkan solat kamu sampailah kamu yakin secara pasti bahawa kamu sebenarnya telah berhadap kecil iaitu apabila kamu telah yakin kamu dengar suara angin yang keluar maka ketika itu barulah kamu keluar dari solat iaitu kamu telah pasti kamu telah terbuang angin atau kamu dapati bau eh, sekalipun mungkin kamu buangkan ini beranggakan tidak berbunyi namun kamu telah mendapati bau ya maka ketika itu yakinlah kamu kamu telah uh, eh, buangkan ini dan batalah solat kamu ketika itu namun selagi mana tidak ada uh, sebarang keyakinan yang membuktikan kepastian satu satu yang membuktikan kamu telah uh, terbatal untuk maka janganlah kamu meninggalkan solat dan teruskan solat dan hadis ini uh, bukanlah bermaksud semata-mata seseorang yang sedang solat hanya perlu untuk keluar solat ataupun uh, terbatas solatnya apabila dia hanya akan mendengar bunyi angin ataupun suara angin yang uh, keluar kan? suatu dia sedang solat namun Nabi SAW dah di sini ingin mendatangkan contoh sebagai salah satu cara biasa yang membuktikan secara jelas seseorang itu sedang seseorang, seseorang itu telah terbatang menunjukkan Namun sekiranya seseorang itu uh, Dia mendapati dengan eh, penuh uh, keyakinan dia telah kepada wujud Sekalipun dia tidak mendengar suara angin Ataupun tidak mendengar, tidak ber, ber, berbau, tidak mengibu bau angin yang keluar Namun dia yakin satu 100% dia telah kepada wujud Maka ketika itu batal juga lah persoalan dia Dan tidaklah uh, semata-mata hadis ini Menunjukkan dua contoh ini Semua kali ini sajalah dia membatalkan solat orang yang sedang bersolat. وقاعدة اليقين لا يزول الشك قاعدة كبيرة من قواعد الفقه الإسلامي يندرج تحتها فروع كثيرة في جميع أبواب الفقه فعلى المسلم الحريص على فهم دينه أن يعود إلى هذه القاعدة ويقرأها في كتب قواعد الفقه والأشباه والنظائر ككتاب الإمام النظري المسيوطي يجدها قاعدة هامة عظيمة يعتمد عليه الفقهاء كثير من توليد فروع في الفقه الإسلامي في أبواب النكاح وفي أبواب البيوع وفي أبواب المواريث وفي أبواب العبادات وغير ذلك من أبواب الفقه الإسلامي. من رحمة الله سبحانه وتعالى kaidah al-yakin la yazulu bisyak merupakan satu kaidah yang sangat luas ya, yang mencakupi semua bab-bab yang ilmu fiqh Maka di antara itulah kaedah ini <coughs> Kaedah ini hendaklah dipelajari dengan uh, baik Melalui kitab-kitab uh, Al-Ashbah wal-Wazari Kitab-kitab yang disadakan berkenaan dengan kawaih kutiyah Kerana kaedah ini melalui seluruh bidang-bidang dalam Islam Bidang nikah, bidang jual beli, bidang ibadat dan sebagainya Maka sebaiknya kaedah ini dipelajari secara dalam, ya, secara bagus oleh kita semua nanti kita kita eh, kawal uh, fikih yang membicarakan berkenaan dengan kaidah وهي الفتنة في العصر الحديث أنك لا تسلب لمسلم إسلامه ولا تكفره بمجرد شكوك لأمور ظننتها فيه لأن اليقين لا يزيد بالشك فهو مسلم يقينا فلا تشكك في إسلامه بغير يقين لأنه نشأت طائفة من المسلمين الآن تسارع في تكفير المسلم وتبديع المسلم حتى أنها استحلت عرضه ثم بعد ذلك استحلت دمه وبعد ذلك استحلت قتله كل ذلك لأنهم لم يسيروا على وفق هذه القاعدة أن اليقين لا يزول بالشك Hadirin yang rahmati Allah SWT Kaedah ini sebenarnya antaranya mengajar kita Supaya kita tidak uh, sanksi dengan keislaman uh, orang-orang Islam Ini kerana kaedah mengajar keyakinan tidak akan hilang semata-mata dengan kesaksian Apabila seseorang itu kita lihat dia beramal dengan Islam Maka tidak sepatutnya kita saksi dengan Islam Ini Ini kerana pada zaman kita pada hari ini Sudah ada beberapa golongan yang begitu mudah mengkafirkan orang Islam Semata kerana perkara-perkara yang masih lagi boleh diperhalusi Maka ada saya itulah tidak sepatutnya kita mengisyaki ataupun saksi dengan keislaman seseorang Melainkan sekiranya diakini ini sebenar-benarnya bahawa orang tadi telah pun kepada daripada agama Islam. Jawab Pak Hadis ya, sabar dan ini. Hadis ya, Pak. Ini lagi dua hadis, bersabar itu satu dunia bagus. Sabar, tak ada perak. Sabar itu adalah kunci kepada eh, kunci kepada kemasan. Wan Nasr Mahasabar. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب Kemudian orang yang sabar akan diberikan kepada mereka kalau mereka tak bersabar. عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس فينا هذا من آداب النبوة الآن نسميه احنا الاتيكيت بلغة الأوروبيين يسموه الاتيكيت ونحن عند المسلمين نسميه الآداب وكلمة الآداب أعلى وأفضل كثير فمن أدب النبوة أنه علم الناس حتى كيف يبلغون كيف ينامون كيف يشربون كيف يجلسون كيف حتى يعاشرون زوجهم كيف في كل الأمور حتى أن الكفار تعجبوا وقالوا لسلمان الفارسي يعلمكم كل شيء حتى الخرائط فقال نعم يعلمنا كل شيء حتى الخرائط أمرنا أن لا نستنجي بربيع ولا روث ولا عم ولا سن هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان منا بمنزلة الوالد من ولده فكان لا يستحي أن يعلم أمته بالألفاظ الراقية بعيدة عن الفحش وعن البذاءة صلى الله عليه وآله وسلم Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-8 yang hadis yang ke-19 ini adalah menunjukkan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah uh, insan yang mengajar kita adab-adab eh, yang diharusi beradab-adab yang berusur dengan usul-usul kenabian. Yang banyak hari ini masyarakat barat beristilahkan adab ini dengan istilah etika. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, Nabi SAW telah mengajar kita dalam setiap perkara ada adab-adabnya dan adab ini lebih bagus daripada kalau kita lihat dari segi etika. Adab Nabi SAW lebih bagus dari semua perkara. Sehingga ada orang pernah bertanya kepada para sahabat Nabi kerana mereka begitu takjub uh, terhadap pada Rasul sampai mereka bertanya, adakah Nabi itu mengajar semua sampai dalam masalah nak, nak buang air sekalipun? Lantas para sahabat, sahabat Nabi mengatakan, ya Nabi kami mengajar semua kamu sampai dalam masalah membuang air sekalipun. Ini menunjukkan bahawa Nabi SAW mengajar kita semua perkara yang yang yang sepatutnya kita lakukan dengan penuh adab-adabnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak malu untuk mengajar semua perkara kepada kita. sekali itu perkara itu mungkin agak uh, bersifat sulit kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seumpama ayah kepada kita semua, maka baginda menyampaikan semua perkara sepatutnya kita lakukan sekalipun mungkin dalam perkara yang mungkin agak bersifat dimanipulasi. ثم نعود للحديث مرة أخرى النبي يبين أن الجهة اليمنى جهة مكرمة ومشرفة فالإنسان يأكل بيمينه فلا يليق أن تأكل بيمينك وأن تمس المصحف بيمينك وأن تصافح أخوك بيمينك أخاك بيمينك ثم بعد ذلك تتناول بهذه اليمين أمور مستقدرة أو متنكسة نكسة كالبول أو المستقدر فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأدب في هذا النجاة هي ممكنة محترمة فهذه الذات محترمة لابد من احترامها خصوصا أن الإنسان إذا بال وأمسك ذكره بيده ربما تأتي بعد قطرات الضوء على يده ثم بعد ذلك قد يأكل بهذه اليد فهذا لا يليق عند المسلم النظيف الذي يتجنب النجاسات فمن الشعائر عند المسلمين ومن الأمور التي تكون واضحة في المسلم أنه يتجنب النجاسات ويتجنب القذورات أما غير المسلمين فلا يتجنبون من النجاسات بل هناك بعض الناس يتطرفون بالنجاسة أما المسلم علمه النبي أنه يبتعد عن كل التطهيرات ولذا نهى حال بوله أن يمسك ذكره بيمينه حال بوله لكن هناك حديث آخر قال إنه بضعة منه فلما سأله عن مس الذكر فالذكر حال عدم خروج البول منه ليس محلا لنجاسة فإذا مسه بيده لا بأس لأنه بضعة منه فهمت؟ لكن هنا نهاه ولم يقل مسه بيده اليمنى او اليسرى مسه مطلقا لانه برع منه اما هنا فلان حاله البول يخرج بول من الذكر والبول هذا قد يتقاطر على اليد فينجسها فعليك ان تحتاط ولا تمسه بيمينك مساله اخرى ان من جاور كل ما جاور الشيء له حكم كل ما جاور الشيء له حكم الإمام السيوطي يقول حريم الشيء له حكم ما هو حريم له يعني يعني الذكر عندما جاور البول حال خروج البول أخذ حكم البول فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يمسه لأنه قد يمس نجاسة يبقى المجاورة تؤثر في الحكم المجاورة تؤثر في الحكم ولذا قالوا حريم الشيء له حكم ما هو حريم الشيء له مثلا جلدة المصحف جاورت المصحف صارت لها حكم المصحف لا تمسها إلا وأنت متوضئ بسبب الجوار حكم الجوار حريم الشيء له حكم ما هو حريم الشيء الفراغ المحيط بالمسجد داخل السور له حكم المسجد لا يجوز للحائض أن تمكث فيه ولا الجنب أن يمكث فيه وينام فيه ولكن له المرور فقط لأنه صار حكمه حكم المسجد فكل ما جاور الشيء له حكم ما جاوره كل هذا من باب هذا الحديث الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل لا يمس ذكره حال بوله لأن البول نجس فصار الذكر له حكم البول فلا يمس حكم الجوار وعلشان كده عندنا في مصر نقول من جاور السعيد يسعد من جاور السعيد يسعد يعني إذا جاورت إنسان صالح تسعد بصلاته واذا دخلت مع الصالحين مع المسلمين يمكن ربنا يجبرك وايه ويمنع عنك عذاب القبر لان الايه المجاوره لها حكم والنبي صلى الله عليه وسلم ايه اهتم بالجار واهتم بحسن عيشه الجار وان الدار تولى بالجار الدار الدار تغلب بالجار إذا كان الجار صالح تيجي تشتري حتة أرض يقول لك الأرض دي سعرها مبالغ فيه لماذا؟ يقول لأنه اسم مدورها فلان الصالح هكذا فالجوار له حكم في حياتنا عموما فمن جاور الصعيد يسعد ومن جاور التعيس يتعس ولكن تنظر إلى كلب أهل الكهف لما جاور أهل الكهف ذكر في القرآن الجوار تشرف بشرف الجوار ولا تشرف بخسة الجار واضح يلا Ini rahmat Allah SWT Hadis ini belajar kepada kita bahawa uh, pihak kanan itu adalah pihak yang dimuliakan manakala pihak kiri pula adalah pihak yang tidak dianggap uh, sebagai sesuai untuk perkara yang mulia Maka yang salah satu itu memegang mushaf contohnya dan bersalaman hendaklah menggunakan tangan kanan manakala untuk uh, beristinja tidak sepatutnya menggunakan tangan kanan sebaliknya menggunakan tangan kiri. Ini kerana sekiranya semasa beristinja kita beristinja dengan menggunakan tangan kanan mana tahu ada juga najis pada tangan kanan lantas akhirnya kita mula makan dengan tangan tersebut dalam keadaan tangan kita bernajis lantas kita telah uh, makan makanan yang telah bernajis maka dia terasa itulah Islam yang begitu hebat ini menjadikan ada pihak uh, khusus untuk satu perkara dan ada pihak lain khusus untuk satu perkara yang lain hadirin ini dirahmati Allah umat Islam adalah umat yang mementingkan kebersihan ini berbeza dengan orang yang bukan Islam mereka tidak diajar terhadap perkara ini Sehingga akhirnya ada orang yang bukan Islam tidak mengambil berat Bahkan ada di kalangan mereka yang ber, bergelumuran Berlumuran dengan perkara-perkara najis Ataupun berlumuran dengan najis ya. Hadirin dengan dirahmati Allah SWT Pun itu dalam isu memegang uh, kemaluan Sekiranya kemaluan kita tidak bernajis Tiada masalah sekiranya kita mahu menyentuh kemaluan dengan tangan kanan atau tangan kiri Sebaliknya sewaktu kemaluan kita bernajis maka pembentuk kemaluan seharusnya, seeloknya, sebagusnya adalah menggunakan tangan kiri kerana uh, tangan kita sekiranya digunakan dengan tangan kanan, tangan kanan akan berdajis. Hadis ini juga mengajar kepada kita bahawa setiap perkara yang berjiran dengan satu perkara, maka perkara yang menjadi jiran dengan satu perkara akan mendapati juga hukum bagi jirannya. Ini sebagai contoh perhatian yang berhormati Allah Ah, kulit bagi Al-Quran Karim, kulit pada mushaf eh. Ah, sekalipun kulit itu semata-mata kulit namun apabila dia sudah dianggap berjiran dengan Al-Quran Karim maka dia juga turut dengan hukum Al-Quran maka tidak boleh kita menyentuh kulit Al-Quran Karim dalam keadaan padanya Al-Quran tanpa wudu begitu juga ruang kosong yang berada di sekeliling masjid eh. yang mana ruang kosong itu berada di dalam pagar masjid eh sekalipun ruang kosong itu tidak didirikan bangunan masjid namun dia juga adalah uh, mengambil hukum jirannya iaitu masjid kerana dia berada dalam kawasan di pagar masjid maka ruang kosong itu juga dianggap masjid maka orang yang didatangi haid orang yang nifas sebagai contoh tidak boleh uh, berada di dalam kawasan ruang kosong tersebut kerana kawasan ruang kosong tersebut sekalipun tidak didirikan bangunan masjid namun dia sudah berjiran dengan masjid kan berada di dalam uh, dalam namanya pagar masjid maka hukumnya hukum masjid orang wanita yang berhadas yang yang biasanya haid atau nifas tidak boleh uh, berada dan duduk di kawasan ruang kosong tersebut sebagai dia hanya boleh lalu semata-mata kerana tempat tersebut sudah mengambil hukum masjid. Atau rasa itu menjadi Ehm, satu peribahasa bagi masyarakat Mesir menjawar sa'id kesa'id sesiapa yang uh, menjadi jiran kepada orang yang bahagia si jiran itu juga akan menjadi bahagia sesiapa yang menjadi jiran kepada orang bahagia maka yang menjiran itu juga akan menjadi bahagia maka kata rasa itu tuan-tuan yang berhormati Allah SWT kita juga teringat kepada uh, kisah Anjing bagi Ashabul Kahfi Walaupun dia semata-mata anjing Namun kerana dia jiran orang-orang yang soleh Dia turut disebut dalam Al-Quran Kerana sesiapa yang menjadi jiran kepada satu perkara Maka dia akan turut mengambil hukum orang yang dia berjiran kepada ولا يتنفس في الإناء ولا يتنفس الإنسان في الإناء لأنه لو تنفس ذات الإثناء ربما لوثه وربما جعل غيره يأنف أن يشرب من الإناء فهذا يضيع الدين الماء والإسلام لا يحب الإسراف ولا يحب ضياع المال الله سبحانه وتعالى كره لنا القيل والقال وإضاعة خصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيئة الماء فيها قليل بيئة صحراوية الماء قليل فإذا تنفس إنسان في الإناء وإنسان آخر نظر إليه ربما يفضل العطش على أن يشرب كثيرا بسبب أنه يعمل فلذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي هذه المعاني حتى لا يضيع منية المال وحتى لا يتأفف المسلم من أخيه المسلم حتى لا تستقذر أخوك المسلم لتعظمه لأن هذا يؤدي إلى استقذار المسلم واستقذار المسلم من الكبائر حرام تستقذر المسلم فلا بد أن لا تفعل أمرا يجعلك يستقذرك الناس فلا تطيعه في الحرام فكل هذه آداب عظيمة نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقع في خلافها حتى نرضي الله عز وجل وعندما سئل بعض الصوفية من هو الصوفي قال هو الذي يراعي الآداب من سبقك في الأدب سبقك في التصوف يلا من رحمة الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وآله وسلم wala yatanaffas fil ina janganlah kamu bernafas di dalam bejana air atau bekas bejana air ini mengajar kepada kita adab yang mulia dan tinggi bagaimana apabila seseorang itu bernafas dan mengembuskan nafasnya ke dalam air ini berkemungkinan akan menyebabkan uh, air itu menjadi kotor berkemungkinan dan dalam masa yang sama berkemungkinan menyebabkan orang lain yang cicit untuk menggunakan air tersebut maka ia membawa kepada uh, rosak binasa harta dalam Islam ini kerana para hadirin yang kata Allah air merupakan uh, satu perkara yang penting lebih-lebih lagi dalam uh, suasana padang pasir yang biasanya suka untuk mendapatkan air maka apabila air yang suka didapati tiba-tiba ada orang menggunakannya dengan minum sambil mengembuskan nafas di dalam air maka dia tak tahu orang lain dia gigi untuk menggunakan air tersebut dan tak menyebabkan harta umpama air akan hilang dan dan dan tidak uh, digunakan dengan sepatutnya dan ini perkara yang yang tidak sepatutnya dilakukan. Dalam masa yang sama, perhatian Bapa Allah sikap merebuskan air dalam merebuskan nafas dalam air sebenarnya dia mempunyai satu dia berpuja atau dia adalah satu sikap seakan-akan kita Eh, memandang buruk sesama Muslim kita tidak mengindahkan dan kita memandang jiji sesama Muslim sedangkan dalam masa yang sama memandang jiji orang-orang Islam itu adalah termasuk dalam musuh besar maka para hadirin dan rahmati Allah subhanahu wa taala, adalah saitulah Nabi SAW meraihkan perkara ini atas bagi dan meminta kepada kita agar suasana minum janganlah dihembuskan nafas kita ke dalam air supaya orang lain tidak jijik untuk menggunakan air sumur supaya orang itu tidak terpabrik dalam salah satu dosa besar iaitu memandang dunia sesama muslim. Maka kelasa itulah para ilmu Muhammad Allah bila orang bertanya siapakah sebenarnya orang yang sufi, orang yang bertasawuf maka para ulama menjawabkan jawab orang yang sufi itu orang yang bertasawuf itu adalah man yuradu adab iaitu orang yang meraihkan yang meraihkan adab-adab di dalam Islam. نعم نقص هنا رواية ال- بالجد ما لا هنا نهية ولا النهية تكون إيه؟ جازمة